Sura saba imeteremka maka. Sura hii imeanzia kwa kumfanya Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kustahiki kusifiwa na kuhimidiwa kwa aliyowaneemesha waja wake. Kwani vyote vilioko mbinguni na katika ardhi ni vyake yeye kwa kuviumba na kuvimiliki. Na sura inaeleza porojo la makafiri juu ya saa ya kiyama na kukanya kwao kufufuliwa na kumsingizia mtume kuwa ni mmongo na mwenda wazimu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu anawarejesha kwenye dalili za uweza wake na anawahadharisha kuwa atawateremshia kama alivyoteremshia walio kama wao na ikawameza ardhi au vikawaangukia vipande kutoka mbinguni na anawakumbusha anavyowafanyia vipenzi vyake kama alivyomlainishia chuma Daud na akamtawalisha Suleiman na akawafanya majini wamtumikie wakafanya kama alivyotaka kama mihrabu na masanamu na Daudi na Suleiman walishukuru neema na wachache tu katika waja wa Mwenyezi Mungu wanaoshukuru. Haya yakafuatia maelezo ya neema aliyowaneemesha Mwenyezi Mungu watu wa saba nao wasishukuru. Hao walikuwa na bustani mbili ya kulia na kushoto. Miji yao ilikuwa imekaribiana na wakisafiri baina yao kwa amani. Neema ikawatia kiburi, wakataka safari ziwe ndefu zaidi Mwenyezi Mungu akawalipa anavyowalipa wanaozikatana na zake. Nao wakatimiza aliyofikiri Iblisi na wakamfuata. Na yeye hakuwa na madaraka juu yao, lakini hayo yalikuwa ni mtihani tu wapate kutengana baina ya wanaoiamini akhira na wenye shaka nayo. Kisha sura ikaingia kuwaeleza hao wanawafanya kuwa ni miungu kwamba kwa hakika hawana lolote wawezalo na inakumbusha sura kuwa kila mtu ana jukumu la makosa ayatendayo na ikathibitisha ujumbe wote wa mtume na ikataja kuwa washirikina wanaoiona siku ya kiyama inachelewa na hivyo ina wakati wake maalum na sura inasimulia kauli ya makafiri katika Qur'an na majadiliano baina ya wakuu na wanyonge na ikaweka mipaka ya kujifahari kwa mali na wana na kwamba hayo mali hayamkaribishi mtu kwa Mwenyezi Mungu ila kwa kadri ya manufaa kwa watu yanayopatikana kutokana na mali hayo kwani hayo mali ni milki yake Mwenyezi Mungu na yeye humkunjulia riski ya mtakaye na humvikisha na inawekwa wazi sura ya washirikina kwani wao walimwambia mtume wao kwamba yeye anataka kuwazuilia wasiabudu miungu waliokuwa wakiabudu baba zao na wakaisema Quran aliyoteremshiwa kuwa ni uzushi uliotungwa na uchawi dhahir. Na pia walidai kuwa hawakupewa vitabu kabla yake wala hakutumwa mtume kabla yake. Na hali hakika tuliwatumia walio kabla yao wanaojua nguvu zao na utukufu wao na habari zao. Na walipokuwa hawakuitikia wito tuliwashika kwa kuadhibu. Na mtume sallallahu alaihi wasallam anaamrishwa aeleze wazi ujumbe wake muhimu wao na hili ni kumbusho bila ya kahari na wanaamrishwa wamtazame huyu mwenzao hana wazimu wala hata kimali na wito wake kwa watu wafuate haki ni kwa ufunuo yani wahi unaotokana na Mwenyezi Mungu mtukufu ili wapate amani na itakapokuja saa ya kiyama watafadhaika na watakuwa hawana pa kukimbilia na watakamatwa pahala karibu. Hapo tena ndiyo watasema tumeamini. Yafaa nini tena hapo imani nao walikwisha kataa kabla yake. Watazuiwa baina yao na wanachokitamani kama walivyofanyiwa waliokuwa mfano wao. Wao wote walikuwa na shaka tupu katika mambo ya dini. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirah wa huwa alhakimul alkhabir Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu ambaye ni vyake vyote viliomo mbinguni na katika ardhi na sifa ni zake yeye katika akhira naye ni mwenye hikma mwenye habari ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa arrahimul ghafur anajua yanayoingia katika ardhi na yanayotoka humo na yanayoteremka kutoka mbinguni na yanayopanda huko na yeye ni mwenye kurehemu mwenye kusamehe وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين na walisema waliokufuru haitatufikia saa sema kwani hapana shaka itakufikieni na hapa kwa haki ya Mola wangu mlezi mwenye kujua ya ghaibu hapana kinachofichikana kwake hata chenye uzito wa chembe tu si katika mbingu wala katika ardhi wala kilicho kidogo kuliko hivyo wala kikubwa zaidi ila vyote hivyo vimo katika kitabu chake chenye kubainisha liyajzi alladhina amanu wa amilu salihat ulaika lahum ili awalipi walioamini na wakatenda mema, au watapata msamaha na riziki ya ukarimu walladhina sa'u fi ayatina muajizina ulaika lahum adhabun min rijzin alim na wale waliojitahidi kuzipinga ishara zetu wakaona watashinda au watapata adhabu mbaya yenye uchungu.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 Hakika katika haya zipo ishara kwa kila mja aliyetubia. Walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahu al-hadid, na tulimpa Daudi fadhila kutoka kwetu, enyi milima, karirini kumtakasa Mwenyezi Mungu pamoja naye na ndege pia na tukamlainishia chuma ani'mal sabirati wa qaddir fi sardi wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir tengeneza nguo za chuma pana na kadiria sawa katika kuunganisha na tendeni mema hakika mimi nayaona vyema mnayoyatenda. Wali Sulaiman ar-riha ghuduha shahrun wa rawahuha shahrun wa asalna lahu 'ayna al-qitr wa min al-jinni man ya'malu bayna yadayhi bi idhni rabbih ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير na Suleiman tuliufanya upepo mtumikie safari yake ya asubuhi ni mwendo wa mwezi mmoja na safari yake ya jioni ni mwendo wa mwezi mmoja na tukamyayushia chemchemu ya shaba na katika majini walikuwa wako waliokuwa wakifanya kazi mbele yake kwa idhini ya Mola wake mlezi na kila anayejitenga na amri yetu katika wao tunamwonjesha adhabu ya moto na uwaka. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kaljawabi wa qudurir rasiyat i'malu ala Dawuda shukra وقليل من عبادي الشكور walikuwa wakimfanyia alipendalo kama mihrabu na masanamu na madeste makubwa kama mahodhi na masufuria makubwa yasiondolewa mahali pake enyi watu wa Daudi fanyeni kazi kwa kushukuru ni wachache katika waja wangu wanaoshukuru فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين na tulipomhukumia kufa hapana aliyewajulisha kufa kwake ila mnyama wa ardhi aliyekula fimbo yake na alipoanguka majini walitambua lau kuwa wangelijua ya ghaibu wasingelikaa katika adhabu hiyo ya kufedhehesha laqad kana lisaba'in fi maskanihim aya ayah جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, hakika ilikuwapo ishara kwa Sabaa katika maskani yao, bustani mbili kulia na kushoto. Kuleni katika riski ya Mwenyezi Mungu na mumshukuru. Mji mzuri na Mola mlezi aliyemsamehevu. Fa'aradu fa'arsalna alayhim sayla arimi wa وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل Lakini wakaacha, tukawapelekea mafuriko makubwa na tukawabadilishia badala ya bustani zao hizo kwa bustani nyingine zenye matunda makali machungu na mivinje na kidogo katika miti ya kunazi. Dhalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur. Hayo tuliwalipa kwa sababu ya walivyokufuru nasi kwani tunamwadhibu isipokuwa anayekufuru waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha as-sayr siru fiha layaliya wa ayyaman aminin na baina yao na miji mingine tuliyoibariki tuliweka miji iliyo dhahir na tukaweka humo vituo vya safari tukawaambia nendeni humo usiku na mchana kwa amani faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum faj'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kull mumazzaqin Inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin shakur. Lakini wakasema, Mola wetu mlezi, weka mwendo mrefu baina ya safari zetu, na wakazidhulumu nafsi zao. Basi tukawafanya ni masimulizi tu, na tukawatawanya tawanya, hakika katika hayo bila shaka zimo ishara kwa kila mwenye kusubiri sana na akashukuru walaqad saddaqa alayhim iblis dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin na bila shaka iblisi alihakikisha ile dhanna yake juu yao nao walimfuata isipokuwa kundi la waumini wama kana lahu alayhim min سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ na yeye hakuwa na mamlaka yoyote juu yao ila kwa sababu ya kuwajaribu tujue nani mwenye kuamini akhira na nani anaitilia shaka na Mola wako mlezi ni mwenye kuhifadhi kila kitu قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير Sema, waite mnaowadaia kuwa ni badala ya Mwenyezi Mungu. Hawamiliki hata uzito wa chembe hichi katika mbingu wala ardhi, wala hawana ushirika wowote humo. Wala yeye hana msaidizi miongoni mwao. Wala tanfa'u ash-shafa'atu 'indahu illa liman adhina lahu حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير Wala uombezi mbele yake hautafaa kitu, isipokuwa kwa aliyempa idhini. Hata itapoondolewa hofu kwenye nyoyo zao watasema, Mola wenu mlezi kasema nini? Watasema, yaliyo kweli na yeye ndiye aliyejuu mkubwa. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ardi qulillah wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dalalin mubin, sema ni nani anayekuruzukuni kutoka mbinguni na kwenye ardhi? Sema Mwenyezi Mungu na hakika sisi au nyinyi bila shaka tuko kwenye uongofu au upotofu ulio wazi. Qul la tusaluna amma ajramna wa la nusalu amma ta'malun, sema nyinyi hamtaulizwa kwa makosa tuliyoyafanya wala sisi hatutaulizwa kwa mnayoyatenda nyinyi. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwa al fattahul alim, sema Mola wetu mlezi atatukusanya kisha atatuhukumu kwa haki na yeye ndiye hakimu mwenye kujua. Qul aruni alladhina alhaqtum bihi shuraka kalla bal huwa Allahu alazizu alhakim sema nionyesheni mliowaunganisha naye kuwa washirika. Hasha, bali yeye ndiye Mwenyezi Mungu mwenye nguvu mwenye hikma. Wama arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhiran walakinna akthara nnasi la ya'lamun, na hatukukutuma ila kwa watu wote uwe mbashiri na mwonyaji lakini watu wengi hawajui. Wayakuluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin, na wanasema ahadi hii itakuwa lini ikiwa nyinyi mnasema kweli? Qul lakum miad yawmin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun, sema nyinyi mnayo miadi ya siku ambayo hamtaakhirika nayo kwa saa moja wala hamtaitangulia.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 lahu andada وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون na wanyonge wakawaambia waliotakabbar bali ni vitimbi vyenu vya usiku na mchana mlipokuwa mkituamrisha tumkufuru Mwenyezi Mungu na tumfanyie washirika nao wataficha majuto watakapoiona adhabu na tutaweka makongwa shingoni mwao waliokufuru kwani wanalipwa ila kwa waliokuwa wakiyatenda wama arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun na hatukumtuma mwonyaji yoyote kwenye mji ila walisema waliojidekeza kwa starehe zao kwa mji huo hakika sisi tunayakataa hayo mliotumwa nayo waqalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wama nahnu bimuadhabin na wakasema sisi tuna mali mengi zaidi na watoto wala sisi hatutaadhibiwa qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru walakinna akthara an-nasi la ya'lamun sema hakika mola wangu mlezi humkunjulia riziki na humdhikisha mtakaye lakini watu wengi hawajui. Wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum inda عندنا زلفى إلا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون Na si mali yenu wala watoto wenu watakukaribisheni kwetu mwe karibu.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 Na chochote mtakachokitoa yeye atakilipa naye ni mbora wa wanaoruzuku. Wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaulai iyyakum kanu ya'budun, na siku atakayowakusanya wote kisha atawaambia malaika, je, yeah, hawa walikuwa wakikuabuduni qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna aljin aktharuhum bihim mu'minun waseme subhanak umetakasika wewe ndiye kipenzi chetu si hao bali wao walikuwa wakiwaabudu majini wengi wao wakiwaamini hao. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون Hii leo hataweza yeyote kumletea nafuu wala madhara mwenzie na tutawaambia waliodhulumu onjeni adhabu ya moto mliokuwa mkiukanusha wa idha tutla alaihim ayatuna bayinatin qalu ma hadha illa rajulun yuridu an yasuddakum قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين Na wanaposomewa aya zetu zilizo wazi wanasema, huyu si chochote ila ni mtu anayetaka kukuzuieni na waliokuwa wakiabudu baba zenu. Na wakasema, haya si chochote ila ni uongo uliozuliwa. na waliokufuru waliambia haki ilipowajia haya si chochote ila ni uchawi uliodhahiri wama atainahum min kutubin yadrusunaha wama arsalna ilayhim qablaka min nadhir wala hatukuwapa vitabu wavisome wala hatukuwatumia mwonyaji kabla yako wewe. Wakadhaba alladhina min qablihim wama balaghu mi'shara ma atainahum fakadhabu rusuli fakaifa kana nakir, na walikadhibisha waliokuwa kabla yao na hawakufikiria hata sehemu moja katika kumi ya tulivyowapa hao, nao waliwakadhibisha mitume wangu Basi kuangamiza kwangu kulikuwa namna gani? قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday adhabin shadid Sema mimi na kwa jambo moja tu ya kwamba msimame kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wawili wawili na mmoja mmoja kisha mfikiri mwenzenu huyu hana wazimu yeye si chochote ila ni mwonyaji kwenu kabla ya kufika adhabu kali. Qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajri illa 'ala Allah wa huwa 'ala kulli shay'in shahid. Sema, ujira niliokuombeni ni wenu nyinyi. Sina ujira ila kwa Mwenyezi Mungu na yeye ni shahidi juu ya kila kitu. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi allamul ghuyub, sema hakika Mola wangu mlezi anaondoa upotovu kwa haki yeye ndiye mwenye kujua vyema yaliyo ghaibu. Qul jaa al-haq wa ma yubdi'u al-batil wa ma yu'id, sema kweli imefika na uongo haujitokezi wala haurudi qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu samiun qarib sema ikiwa mimi nimepotea basi nimepotea kwa kudhuru nafsi yangu mwenyewe na ikiwa nimeongoka basi ni kwa sababu ya kunifunulia Mola wangu mlezi hakika yeye ni mwenye kusikia aliye karibu walau tara idh fazi'u fala fauta wa ukhidhu min makanin qarib na lao ungeliona watapobabaika basi hapana pa kukimbilia na watakamatwa mahala pa karibu Waqalu amanna bihi wa anna lahum tanawush min makanin ba'id, na watasema tunaiamini lakini wataipata wapi kutoka huko mahali mbali? Waqad kafaru bihi min qablu wa yaqdhifuna bil ghaibi min مكان بعيد Na hapo kabla yake waliikataa na wakiatupilia mbali maneno ya ghaibu kutoka mahali mbali. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب watatiliwa kizuizi baina yao na hayo wanayoyatamani kama walivyofanyiwa wenzao zamani hakika hao walikuwa na shaka ya kutia wasiwasi